Ezabuli ya kikumi ganai na munana. Bulikitondwa kisingize omukama. Musingize omukama. Haleluya. Inwe abomweguru musingize omukama. Na inwe abali eguru muno mumwaisirize. Bamalaika be inwe na mumusingize. Inwe mahe gawenene inwe na mumwaisirize. izoba nokwezi mumusingize nayinywe nyanyini zona zilikwaka mumwaisirize iwe iguru eri akaleere omusingize nayiwe maize agali omuyiguru eliyo bisingize ibaralyo mukama akuba wenene akanga yonene byatondwa akabitao kabibao eira iliona yatao nobuhangwa bwabyo obutaina kuinduka inywe abo munsi musingize omkama inywe bikakabye nyanja nenyanja obuziba omuliro norubale eseruji noruho nomuyaga gwamani oguhulira omuhangogwe amabanga nensho zizona emiti yebiraba nemiyerezi yona enyamaishwa nebitunganwa byona ebyekurura nebinyonyi ebiyarara abakama bensi na mahanga gona abatwazi nabebembezi bona bensi abasigazi nabaisiki hamoi abagurusi nabana basingize ibara lyomkama akuba lye lyonka nilyo lisingizibwa ekitinwa kye nikishaga ensi neiguru ateire ayangalie eishongole abatakatifu bebona bamusingize nilyo yangali ya Isiraeli elimuli hai musingize mukama haleluya